15 metų kovo 19 dieną Lietuvoje buvo padarytos kratos pas keletą žmonių. Mes apie tai kalbėjom jau praeitais metais, kad nelabai suprantama, kodėl tas kratas daro, kodėl būtent pa šito žmonės. Kaltinimai, kurie tada buvo pateikti, nu, atrodė jau ir tada juokingi. Ir štai praėjo daugiau kaip pusantrų metų. Atrodo, kad jau viskas pasibaigt turėjo. Ir e, tiem žmonėm, pas kurios buvo daromos kratos, daiktai daugumoje gražinti visi. Jie neturi jokio procesinio statuso, nei juos ko nors kaltina, nei jie yra įtariamieji. Ir štai ką man norėtųsi pasakyti. Ar įsivaizduojat visi tie, kurie žiūrės, kiek darbo valandų yra sugaišta valstybiniai teisės saugoje, prokuratūrai, tyrėjų ten, aš žinau, dar kieno, visokiausių matyti specifinių ten žmonių, kiek mes jiems sumokėjom algų už visiškai tuščią reikalą. Ir atrodė, kad tas tuščias reikalas jau pasibaigė, tai jūs, taip sakant, tyliai nuraminkit, jeigu gavot iš kažko komandą, tiesą sakant, nesuprantama kodėl ką jūs to norėjot pasiekti? Nu, bet tarkim, jūs ten jau gau, nu, bet kažkada tai tu užbaigti jau reikėtų tą dalyką. Ir paaiškėjo, kad ne. Praėjus daugiau kaip pusantrų metų, gauna tie žmonės, pas kurios buvo daromos kratos kvietimus, ateiti vėl į prokuratūrą. Ir štai vieną iš pavyzdžių aš jums paskaitysiu, kuo yra apskritai, kokiu, kokiam kontekste buvo apklausta Šiandieną, gegužės 13 dieną, šiandieną, buvo pakviesta Milda Bartašiūnaitė Rudelevičianė. Ir štai žiūrėkit, kas jai buvo pateikta. O pateikė tai prokurorė Edita Mikalainienė iš Klaipėdas. Tai dabar dar sėki sakau. Aš kai perskaitysiu, jūs patys pagalvokit, dėl kokių niekų yra gaištamas laikas ir mokami mūsų visų biudžetiniai pinigai. Ir, ir dar daugiau. Mes jau žinom iš Vilniaus šiandieną e, prokuratūros, kad žmonės gavę šitą raštą, jie nežino, ką daryti, jie laksto vienas pas kitą, rodo ir juokiasi visi. Taip sakant, viešai jie šito tai nepasakys, aišku. Bet žmonės nu, aš nežinau, kokio reikia būti, kokiam dugne reikia sėdėti, kad surašytą tekstą, kur aš jums perskaitysiu dabar. Ir štai gauna Vilniaus tyrėja tokį raštą iš Klaipėdos ir turi su tuo raštu klausinėti žmogų, motiną, nepilnamečio <laughs> vaiko motiną. Žiūrėkit, kas yra rašoma. Iki teisminio tyrimo byloje yra duomenų apie tai, kad Milda Rudalevičianė galimai platino agitacinio pobūdžio lapelius su juose išdėstytais raginamojo, kurstomojo neteisėtai elgtis pobūdžio teiginiais, kurių turinyje vėl galimai išreikštas raginimas vykdyti socialistinę revoliuciją Lietuvoje. Čia yra raštas atėjęs iš Klaipėdos prokuratūros. Čia yra surašyta, kad... Na gerai, paskaitykim. Taip, galimai, išreik, galimai išreikštas raginimas vykdyti socialistinę revoliuciją Lietuvoje, kurios konstitucinė santvarka Konstitucijoje įtvirtinta kaip nepriklausoma demokratinė respublika yra sėtina su Lietuvos Respublikos įstatymais pripažintos nusikalstamos organizacijos su vietų komunistų partijos kliausteliuose bolševikų režimų ir jų įvykdytų 1917 metų ginkluotų perversmų carinėje Rusijoje po kelių dešimtmečių nuo to sekusi sovietų režimų valdomos Rusijos įvykdyta Lietuvos Respublikos okupacija ir jos valstybingumo praradimu. Dabar žiūrėkit, todėl asociatyvių Júlio. Toks viešas raginimas daugelį žmonių atsižvelgiant į istorinius faktus gali būti suprantamas kaip raginimas smurtinių, ginkluotų būdų kėsintis į esamą Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, ją pakeisti, pažeisti mūsų valstybinį suverenitetą. Socialistinės revoliucijos, o taip pat kitų socialistinių revoliucijų vykusių kitose valstybėse pobūdis ir jų sukeltos negatyvios pasiekmes, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Vienu žodžiu, žmogus gauna raštą iš Klaipėdos prokuratūros, kad Milda Bartašiūnaitė nori socialistinę revoliuciją Lietuvoje vėl sukelti. Galimai. Galimai. Arba jos veikla asociatyvių požiūrių kažkam tokias mintis galėjo sukelti. Pirmiausia, <laughs> tai <laughs> tokie žodžiai asociatyvus požiūris – Na tai tada ir Spartako sukilimas Romos imperijoje gali sukelti kažkam kažkokias asociacijas. Ir bet koks, aš nežinau, nu bet koks veiksmas gali sukelti kažkam asociatyvės kažkokias tai e, mintis. Kaip tai iš viso gali rašyti teisininkas tokius nekonkrečius dalykus? Aš jau nekalbu, kad na, Visur yra žodis galimai. Ir kiek mums yra žinoma, nei tie lapeliai yra parodyti. Kur tie, kuriuose tie lapeliuose čia buvo? Lapelių nėra. E, jeigu čia rašo apie ginkluotų būdų kėsintis, tai turi būti kažkokie tai rasti arsenalai ginklų. Nu žmonės, iki ko mes nuėjom? Tai yra, nu, aš žinau, aš jau galvau, kad dugnas buvo tai, kai darė tas kratas pa žmonės. Pasirodo, iš dugno pasibeldė, kaip sakoma. Bet visa tai būtų jokinga, jeigu už to nestovėtų dar sėki, sakau. Pirmiausia, nu kaip čia jums pasakyti, kuo užsijima mūsų teisės sauga, eikvodama mūsų visų pinigus, kada yra tikrai rimtų darbų, va, paskutinės dienos. Kyšiai ten įtarimi stambus ir taip toliau. Štai kur yra pavojus Lietuvai. O dabar pas... <laughs> Pasmilda Bartašiūnaitė ieško, taip sakant, asociacijų su socialistinė revoliucija. Ir dar kas įdomu, tokį patį raštą pateikė ir kitiems žmonėms Vilniaus tyrėja su tokiu pačiu turiniu tiems, pas kurios buvo daromos kratos. Ir kadangi dalį tų žmonių aš pažįstu, o dalies net akise nesumatęs, tai tiesiog <laughs> turėdamas omeny tuos, kuriuos pažįstu, <laughs> na žinot, Na, na, čia va, varlės karkė kartu su manim juokėsi. Nu, nu daugiau, bet dar <laughs> viską būtų juokinga kartu su varlėm. Jeigu už viso to nestovėtų pinigai mūsų visų bendri, tyriejų laikas, galų gale į durną padėti statymas tų visų teisės saugos darbuotojų, kuri turi užsimti tokiais niekais. Nu ir galų gale yra tam tikras pavojus mūsų visuomenė. Jeigu mes savo teisės saugą nukreipsim vat, į tokių dalykų darimą, Nu tai tada iš tikrųjų bus pavojus Lietuvai, nes nelieka laiko užsimti rimtais reikalais. Jeigu teisės sauga užsiminėja tokiais vat niekais, ir ne tik teisės saugo, bet ir valstybės saugumo departamentas, va tai jau paskutinė jau šiuo metinė ataskaita, tai jeigu jie tik tiek te sugeba, tai arba Lietuvoje nėra iš tikrųjų tų prorusiškų jėgų ir rusams neįdomi ta Lietuva ir viską tai yra iš piršto tik laužiama, kad pateisinti savo atlyginimus gaunamus už tų prorusiškų jėgų ieškojimą. Arba atsiprašau, bet jūs visi dirbat neprofesionaliai. Ir nesugebat surasti tų, kurie iš tikrųjų dirba pro, prorusišką kryptimį. Vat tie, kurie įsivaizduoja, kad jeigu tu <laughs> pasisakai ne visai, taip sakant, optimistiškai dėl NATO ir ES, tai tu jau esi prorusiškas, nu tai durniau nesugalvosi. Tai vienas dalykas, jų sąmonė, aš įsivaizduoju, yra toks vamzdis, taip sakant Jų mąstymas įkvami, vienam galėje mato NATO, o kitam gale mato Maskvą. Ir jokių kitų variantų jie nemato. Bet tai, mylėjai mano, pagalvokit, net jeigu jau ta Maskva čia norėtų turėti savo palankių jėgų, tai jie, jie ieškotų tokių jėgų karščiausiose NATO šalininkų gretose. Taigi elementari logika, sako. Taigi ta žmogus, kuris kritikuoja NATO ar ten Europos Sąjungą, tai kam jis Maskva reikalingas? Jis jau apsišvietęs, kai jis nemėgsta. Tai kaip jis paskui poveikį padarys? Taigi elementariai logika, spets tarnybos verbuoja žmonės karščiausiose NATO šalininkų gretose, dar sėki sako. O jūs galvojat, kad maždaug jeigu kinietis norėtų daryti įtaką Lietuvoje, tai per kiniečius jos darytų, ar ne? Kad iškart visi matėtų. Kas čia, kas čia atstovauja Kinijos interesus? Taigi viskas yra priešingai. Ir jeigu ir yra Lietuvoje prorusiškų jėgų, norinčių, sakykime, Lietuvą vėl gražinti į, į rusišką erdvę, tai jų reikia ieškoti karščiausių NATO šalininkų gretose. Ten jie slepiasi. Bent aš Maskvos vietoj ten juos ieškočiau. Lietuvos internetiniai erdvėjai iš tikrųjų yra saitų, kuriuose labai palankiai atsiliepia apie tą socialistinę revoliuciją, kur iš tikrųjų yra svajojama, kad grįž tarybų sąjunga. Yra tokių saitų. Ir štai nei toje ataskaitoje, kurią aš pats buvau pakliuvęs, tiek šiemet, tiek pernai, Nei tie žmonės, pas kurias krata buvo daroma, su tais saitais niekaip nesėtini, o va štai tų saitų kažkodėl niekas niekur nemini. Ir kratų nedaro pas to saitų turėtojų. Aš nežinau, kokios čia asociacijos vat, <laughs> gali kilti šitą. O taip yra, dar sėki kartoja, lietuviško internetinė erdvė yra tokių saitų. Ir čia ta proga dar vieną daiktą reikia pasakyti, kad netgi tuos saitus, kurie skaito žmonės, Dabartinė Rusijoje nebėra tarybų valdžios, dar sėki kartoju, nežinau, jau tūkstantis pirmą kartą. O dalis visuomenės, skaitydama tuos saitus, įsivaizduoja, kad jeigu kažkokiu tai čia būdu vėl ateitų, e, sakykime, Rusija, tai gražintų tarybų valdžią. Tai, tai kažkas klaidina netgi tos saitus, kurios veda, klaidina Lietuvos visuomenę, žadindamas visiškai nepamatuotas viltis, kad gali, galimas Tarybų sąjungos atkūrimas. Vat kaip tik kuo skiriasi ta socialistinė revoliucija nuo, nuo visų kitų. Socializmas tai turėjo kolektyvinę gamybos priemonių nuosavybę. Ir tuo skiriasi kapitalizmas nuo socializmo, yra pagrindinis bruožas. Kapitalistiniai santvarkoje gamybos priemonės gali būti privačios, gali būti valstybinės. Socialistiniai santvarkoje jos yra tik valstybinės. Ir tarp kitko čia klaidingai rašo tas, kas tą raštą kūrė. Gali būti e, nepriklausoma valstybė ir socialistinė. Va tokia pati Šiaurės Koreja, pavyzdžiui. Ten yra valstybinė gamybos priemonė nuosavybė, kiek man žinoma, nors aš ten taip detaliai nesusipažinęs. Bet jinai, atsiprašau, dar reikia paieškoti tokios nepriklausomos valstybės. Taip, kad netgi logikos nėra šituose sakiniuose, bet jau čia kita istorija visiškai. Bet dar sėki sakau, iki kokio dugno nusiryto mūsų teisėsauga, jeigu pusantrų metų užsiminėja tokiais niekais, gaišina normalių žmonių laiką ir aš įsivaizduoju, ką turi daryti ta Vilnietė tyrėja, gavosi tokį raštą. Reikia vykdyti, matyti, aukščiau stovinčių instancijų nurodymus, O, o žmogus pats supranta, kad tai yra nu, nu, visiški niekai. Taip kad iš tikrųjų matyti artėjančių rinkimų fone reikia pasakyti, kad vienas iš svarbiausių dalykų tai yra teisės saugos tam tikra reforma ir pirmiausia depolitizavimas teisės saugos. Jeigu mes nedepolitizuosim teisės saugos, o teisės saugo bus kažkokių atskirų žmonių priemonė susidorot su jiem nepatinkančiais asmenimis. Nors net ir šitoj vietoje aš, pavyzdžiui, nesuprantu, nu, <laughs> kas yra tas užsakovas vat, viso šito ir kodėl jisai Mildos Bartašiūnaitės asmenyje įžiūri pavojų va tokį. Čia vėlgi asociacijos įvairios kyla norėtųsi tyrimo, kas yra tas asmo, kuris inicijuoja visą šitą. Bet bet kuriu atveju, sakau, vienas iš rinkiminių šūkių ir turėtų būti depolitizuoti Lietuvos teisės saugą. Jis turi dirbti Lietuvai, Lietuvos žmonių interesams, o ne atskirų, matyt, stovinčių kažkur tenais už visų šitų teisės saugos darbuotojų, kažkokių, matyt, politikų interesų. Nu, aš kitaip nesu. Aš netikiu, kad teisės saugos darbuotojai patys galėtų tokius dalykus kur. Taip blogai aš apie juos negalvoju. Ir dėl to, jeigu mes juos depolitizuosim, aš tikiu, kad jie dirbs gerokai profesionaliau.